أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis 163. An Ajšete radi Allahu anha. قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أتتها أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال kaže da iše radijalno se prenosi. Kaže kada Allahu kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio u bolesti, misli se na ono smrtnoj bolesti, pred smrt od bolesti koju je preselio. Kaže, pa su neke od njegovih žena spomenule crkvu koju su vidjele u zemlji Abesinaca. Crkva se zvala, kaže, u Kalu Leha zvala se crkva Marija. Kaže, a umu Seleme i umu Habiba su došle iz te zemlje, iz Abesinije. Pa su spomenuli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ljepotu te crkve, kako je bila lijepa, kako je bila napravljena. I kaže, kako ima Tesa Vir Fiha, imala je, kaže, imala je kipove u sobe i slike, one ikone. Znači, one sa, sa, što imaju sinku i one što nemaju sinku. Pa je Allahov poslanik sallallahu, a oni su to pričali u njegovom pristupu. Pa je Allah poslanik sa podigao glavu i rekao Ula ike idha mate fihim ređulu salih benev ala kabrihi mesđida. Kaže, oni takvi, misli na ehli kitabije, na kršanu. Kada, kaže, kod njih umri dobar čovjek. Napravi mu na, na mešćidu, ala kabrihi mešćida, na njegovom kabru napravi mešćid. Tume sauvaru fihi tilke suvaru. A zatim kaže naprave te slike ili kipove. Ulaika shiraru al-khalqi 'inda Allah. Oni su kaže najgora stvorenja kod Allaha dželešana. To je tekst da nisam kako na njemu. Ovdje za nju hadis, znači da je spomenut opis stanja šta radi i onda završetak da su to najgora stvorenja kod Allaha Đelešanu. Pa se potrebno zbog čega su najgora stvorenja, zbog ovog opisa gore. O čemu ovdje riječ? Znači riječ je da su umu, umu Seleme i umu Habiba, da su bile muhađirke u Abesini. Prije nego što je Allah, poslanik sallallahu sallam, ženio jednu i drugu. <clears throat> Pa kad je došao, bio u stanju svoje e, smrtne bolesti, od bolesti do koje je preselio, one su u njegovom prisusu spomenule tu crku koju su vidjela i spomenula ljepotu izlije te crkve, kako su ukrašene bile, kako njima ima ikane i kipovi. A onda im poslanik sallallahu alaihi sallam i u, kao u takvom bio stanju, u smrtnom stanju bolesti, pojasnio šta je sporno u tim crkvama i u tome što na način kako su pravili. Pa je spomenuo, znači, ovaj, ovaj tekst Adisa da je rekao, nakon što je podigao glavu, kaže, zaista oni, a, znači e, uz od e, kršćani od svoje ili ehli kitabije e, od u svojim crkvama sa svojim tim sa svojim sa, sa tim ikonama i kipovima koje prave prelaze Allahove granice time su znači pravi prekršaje pretjeruju u opoženju prema umrlim pa kada im umrli neko od njih izgrade znači na njegovom kaburu gdje su ga ukupali tu naprave bogomolj. I onda unutar te bogomolje još stavi ekipove i nacrta i slike. A onda naravno, čemu, šta je ovdje problem? Problem je što to narušava čisti teuhid. A teuhid je znači, naj, najveći vađib u vjeri. Šteta ovakvog ponašanja je nesaglediva u smislu da, da to vodi u veliki i mali širk. A da su oni naravno da, da, da su oni bili uh, od zavlje zabludjeli i zbog, zbog toga je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa islamom kao, kao zadnji posljednji uh, poslanik i vjerovjesnik da pojasni tu stvar, to skretanje na devijaciju na kojoj su oni bili i ne samo to, nego tek sva dica pašeno da je njihovo ponašanje u stvari uh, ponašanje najgorih stvorenja na Dunjaluku. Zbog čega? Zbog širka. Znači oni nisu, nije tu spominjeni ni alkohol, ni krmetina, ni bespravno otimanje metka, nego ono što je vezano za pravo Allah Želšanova, to je širk. Uglavnom, i sad iste se razumije zabrana, zabrana pravljenja građevina na kaburovima, da je to u stvari vrsta ponašanja mušrika, da je to sredstvo koje vodi u širk, put koji vodi u širk. Zabrana crtanja crtanja ili pravljenja svega onoga što ima duš, pravljenja, ži, znači pravljenja kipova živih bića i crtanja i crtanja onog što ima dušu. Jedno i drugo je pojašeno u, u drugim hadismom, širijskim tekstovima. Zašto? Zato što pravljenje jednog i drugog u stvari predstavlja put, način, svjetlo koji vodi u širk. A to je poznato. Ako, ako neko misli da je to nešto, da je to bilo davno, daleko, vi znate da dan danas ljudi imaju sliku Tite u kući. Je tako? Što će njemu slika Tite u kući? Ako nije bitna slika. Ako slika bez veze. Ako slika ne vodi, slika ne vodi, kaže ti, šta će slika? Je, kaže, to bi im album, probim da ja djecu slikam, ovo, ono. To je tema sa zasebe, da li treba, ne treba, ne treba album, da li treba oska. Ali govorim, znači, slika živog bića nije toliko bezazana, nebitna. Ako ne kaže, ja kaže, ovaj prop, nikak ne može to. Ajde, ono, znam, zabranje, crtanje, to, ali to sada ima sliku, to, na, nismo ni toliko glupi, to prije ljude obožavao kipa, bili glupi. Mi smo nas savremeni, pametni, to gentni, ćemo mi je obožavati. Pazite, ima i neki propis u šerijatu. Došla je zavrat, nešto radi. Razumio ti to, ne razumio. To u određenim momente, u određenim generacijama, ili čak među nama desi se da ljudi s te strane skrenu sa akide, znači, i odu, odu, odu uh, i sa tevhida u širk. A tebi izgleda bezazena neka stvar. Evo, paća primjer slike. Titine slike u kući. E, može nama bez veze, ali onaj koji ima poštovanje prema Titi, koji, koji je Titin režim, e, primjer države i uređenja i tako dalje, on kad najde pored slike, on posebno se ponaša. Poštovanje prolazi pored slike. On pozdravlja sliku. On se obraća Titi teškim momentima, situacijama. On priča s Titom. Ti to, dragi, vidiš šta nas zadeslo, bala. Od ovi novi M92 muslimana i ostali, VHBI. Priča se s Titom, poželi se na stanje. Poželi njegovo vrijeme. On je možda šala izgleda, on su stvarno dešao u praksi. Stari ljudi prohupali, potom pitao. Titom se ispriča, bala. Kao što neka ode matera sa svojim djetetom se ispriča na kavu, on, on se Titom ispriča. Izjadi se, teško mu. Teš, tes, stisnuli ga ovi jezani sa svih strana. I ove žene pokrivene u crnom, kao vetinje hoda i kaže, prepadaj nas po putevima. Ispriča se, požali se ti, budemo lakši. Budemo lakši. Nažalost. A, a slika, pazite, da on ne vidja slika, ne bi se sjetio tite. Ne bi bila situacija uopšte, mora bi otići tamo na dedinje, tamo, ako ima dedinje, sluši dedinje. Mora bi otići tamo da se podsjeti, ovaj, išao su tamo, hej, hodno čašće, pa titin kabor. A sve, i ono što su pjevala naša djeca, ili ovi stariji, da sa čijih puta ne skrenu, kome se kunu, a sve ateizam ko bajagi, čisti ateizam, komunizam, vjera je, veda, vjera je opijun za narod. Nevratna stvar, međutim ljudi upadaju u to. Da se vratimo ovdje. Abdullah ibn Basam ovdje spominje jednu jako zanimljivu stvar, a to je uh, e, prenosio od Ibn Daqiq al-Aida. Rekli smo da ima Ibn Daqiq al-Aid, ima uh, komentar na Udetul Ahkam, koji je knjiga koja zove Ihkamul Ahkam. Ihkam znači nešto, nešto usavršiti. Savršeno, Ahkam su propisi. Savršenstvo u propisima. Znači savršeni e, pojašnjavanje propisa. I zaista ta knjiga da, na, po, baš po svom nazivu. Međutim, ona je jako teška, ona može se izučati nekom drugom stepenu, jer se vraća na stavu ove mezeba učinjaka. Tako. Uglavnom, u toj knjizi spominje ovdje Ibn Dakrekada Id, vezano za ovaj hadis ovdje, kaže u hadisima je dokaz, U hadisima je dokaz da nije dozvoljeno imati i slike u trodime, e, kipov u trodimenzalnom obliku, niti crtanje, niti slika živih bića. I spominje tu vrlo bitnu stvar. Kaže, i daleko je otišao onaj, kaže, koje ove hadise svodi na kerahijet. Šta kerahijet? Da mekruh ima slike. Ono, ajte, ono, kaže, možeš ti klanjati, ono, slika nek ti bude o babi, materije, slika nek bude sa strane, ono, na, na zidu. Ne može samo pravci kibli da ti bude. Ako ovaj, nekruh ima slike, živi bića, od djece kako rasu, svake godine kako rasu ima nova slika. Ili od, od dide, od nane, od, od, od familije, od kulna bana, sve imaju slike od živi bića. Kaže, to je mekruh. Kaže, ovdje, da je to jako daleko, onaj koji je od savremeni, od njegovo doba učenjaka, koji je, koji je rekao da je, da u stvari hadis ukazuju na kerahijet, Što kaže, jer drugi hadisi pojašnjavaju da u stvari, da je da ispravno razumijevanje, da nije dozvoljeno imati ni, ni slike nasrtane koji hadisi. Hadis mu tepko na lijeh u Buhari i Muslimu, kada je poslanik Salasana došao u kuću kod Aiše i ugledao na stori, bile su slike živi bića. Bile su slike živi bića. I naljutio se. Izašao napolje. Kaže, on, šta je problem? Kaže, dok ne skloniš to, u rivajetu bilo pošto da je bio, da je bio pas u kući i rekao da, da, da itiraš psa iz kuće, dok ne skloniš te slike živi bića, znači, e, Džibril mu rekao, nemoj da ulaziš, nema ulaz, nemoj da ukući da bude te stvari. Pa ja išao danas, skinula te store na kojima su bile slike živi bića, od tih stora napravila, napravila šiltete na kojima se moglo sjediti i kojima se moglo pokrivati. Znači, to je dozvoljeno, nešto što u obliku momtehane, nekom ponižavajućem obliku, da ima živi bića, poput deke one što mi zovemo ambasador, kada na njim ima lav nešto tamo. Znači može biti, nema smeti, ali da se koristi pokrivanje, hodanje po njima, ali ne na zidove. Ne da se da zidove stavlja slike živi bića. On kaže, ovi hadisi ukazuju u stvari da, da je došla zabrana ti slika uopšte da imaju po zidovima na istaknutim mjestima. A ne da se misli ovdje samo u trodimenzionalnom obliku. Ovo isto njegovo, njegovo tumačenje podržao imam sa Neani u svom, u svom ovaj, komentaru na ovu knjigu pa onda ovdje, e, znači ovdje detaljno spominje, zašto ovdje ovdje spominje? Zato što e, ovdje navodi imam nevevi, uh, imam nevevi navodi ovdje kaže da je crtanje, pravljenje životinja od velikih grija, crtanje životinja, znači crtanje rukom, ili u trodimenzionalnom obliku, kaže, od velikih grijeha, da je to zabranjeno. Ali kaže, ka, šta kaže? Ila enel memnu ma kane lehu dil. Ima nevi je nagi o tome da je zabranjeno ono što ima što ima sjenku, što pravi sjenku, što znači u trodimenzionalnom obliku, kip. Ima sjenku i to je zabranjeno pravi, to je živa bića. A ono što nema sjenku, kaže fela be se biti hadih, nema smjeti da se to koristi. E, na ovo su odgovorili. Ibn Dakiq al-Id, imam e, e, e, i Sanani, kaže imam Sanani, vahu vam medhebu batil, kaže ovo je batil što imam navi navio. Učenjaci učenjacima odgovaraju, ovo je batil, kaže. Zašto je batil? Jer kaže, jer hadisovo je malo prije što spomenuli, da iše radi Allah, kažu, kazuju na to da je poslanik sa jako se naljutio, promijenio svoje lice, nije izašao iz kuće i to, i to, e, e, i to tumači podrebne hađar, ovo e, pojašnjenje ovog propisa. Znači, da, da nije samo kipove koji imaju sjenku, nego i slike u kojima su natretana živa bića, u današnjim uslikane slike fotoaparatima se stavljaju na ormare, na slike, na istaknuta mjesta da je zabranjeno, a ne samo one koji imaju sjenku. Ja pogotovo hadisu u kojem je došao vjerodostojan hadis koji bilježi Ahmed u svom usnadu kaže ejukum yantaliqu ila Medine fela yada fiha sureten ila intazaha. Kaže ko će od vas da ide kroz Medinu, kaže da ne ostavi ni jednu sliku živog bića, a da je ne uništi, da je ne sruši. Dobro. Uh, uglavnom ovaj propis nama je jasan, ali eto naglašavamo ga da se zna. Uh, I s ovim završava se ovdje najbitnije što spomenuti u hadisu, ostalo su nam još uh, Još imamo dva hadisa iz ovog pogla, napravit ćemo pauzu pa ćemo nastaviti dalje. Svani ke lahome vrljant, ja še da endaj nete, sa kvirka tubu i lini. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,